La música va a ser mi oficio, por mi sacrificio ya no estoy en vicio, no me pongo precio también un beneficio, yo mismo un oficio no estoy a la venta, no me pongo precio. Me pongo a flashear a hacer poesía más romántica para que después la escuches a ver si te puedo gustar. Pero tengo a los míos que me dicen que la vuelta me condice y que ya es hora de que te puedo olvidar, así que me pongo a grabar. Esto es sencillo, le llegaron mis temas sin tener un estribillo, solo un par de barras duras que solo tengan su brillo, sin tener millones como me sentía millo, May, no compro con farándula en las redes, por eso ni los menciono cuando se me hacen los pillos. Ofrecieron muchas cosas, elegí desarrollarme, estoy armando mi legado, cada tema es un ladrillo. Y eso que tengo es mi esencia, con contrato tuve malas experiencias, me hicieron perder tiempo, fe, paciencia. Tengo calma, mi alma se renueva, dije que no hay muchas cosas para que me lleguen las buenas. Mi hermanita se emociona cuando yo saco un tema. Hace tiempo maduré, quedaron chicos los problemas. Mi mente lo gestiona, ahora no hay quien me frena. Canalice emociones y saque rimas de pena. no llena lo que escribo, más me esfuerzo. Si gano que sepan lo mío, que lo mío es nuestro. Estoy haciendo conexiones, pero no la esfuerzo. No me importa si les gusto, sepan que soy esto. Si me ven con mi gente, ni lo intenten. Sigo siendo el mismo que antes, pero con oyente. Me diferencié del resto siendo diferente. Apliqué y manifesté lo que hoy es mi presente. Me costó, pero logré conseguir lo que yo quería. Y eso que no estoy ni a la mitad de toda la recorrida. Me rodeo un mal ambiente frecuentemente pero logré reponerme y atraer lo que pedía. Fueron muchos días más oscuros que felices al principio cuando en esto comencé. Pasaron los meses, tuve situación y me di cuenta que después de todo la vida da vuelta y progresé. Le agradezco a Dios, a mi fe. Tuve mala junta, pero me despejé. Preferí enfocarme en mí, lo negativo lo alejé. Con la misma piedra no me tropecé. Estoy ganándome el respeto, hago presupuesto. Si no estaban del comienzo, no me fío. Arranqué con el Clio, ahora tengo un vento. Quiero ver en el flyer el nombre mío eso no tengo duda, va a pasar. Lo estoy buscando, nunca lo dejé al azar. La mala vibra la supe esquivar, Que te vean vida que yo lo pude lograr. Si me ven con mi gente, ni lo intenten. Sigo siendo el mismo que antes, pero con oyente. Me diferencié del resto siendo diferente. Apliqué manifesté lo que hoy es mi presente. Me costó, pero logré conseguir lo que yo quería. Y eso que no estoy ni a la mitad de toda la recorrida. Me rodeé un mal ambiente frecuentemente. Pero logré reponerme y atraer lo que pedía.